Ese awo no bu firi obi mu a, ama ka kyerɛ wo. Awa, hwɛ ma ɔrekyerɛ yɛ o. Hyɛ poi, ɛyɛ mo bɔ le kuro sane asɔre de ku. Na awa na wa awo wa adwene ka kyerɛ esi ma nhyene wo. Ana akofo adɔ ne dan ɔwo ɔwo na esi mu ɔte. Mɛ nka dɛm asɛm no mpo mpaa ma de pan bi ɔbɔbɔ wala wo do gyina yie. Ɔnkyɛ bia you will receive it in Jesus name. Hwɛ ma ɔrekyerɛ te wo dem, ɛwa amena esi dana. Wo tum biara nnyi hɔ a ɔbɛkyɛn Nyame Ne mfura mba yi hɔn a wɔawar anaa ne nan wiase. Nka dɛm da no a wo so benya wodze. Move on back to Sunday ma wo anadwe ara eda hu. You will receive it so. Bɔ dɛm papa no bɛpɛ ya me na wɔatsena ha. Hey! Ka dɛ annka mpo. How regret? Sɛ yɛ abɔnsam na ɛbɔ wal mfi mmaa me na mpopo wɔn nsam lalba hɔ ɔbaa mo bɔ no back to sender mo wala baby a ɛdze mbɔ kɔ biara so ɔbɔbɔ wala wo do masi baby a bɔ kɔ biara ɔbɔbɔ wala wo do ɛ ɛpɛ afɔ mo kɔ baby a ɛbɛkɔ ne nti onyɛ mo hyee ame ne mpu ame abiba nna ne nka asɛm biara so nkyerɛ mo ma mo mfa mo nsa ngu me ti ɔwo ba kyerɛ bo mesi ɔwo ba kyerɛ bo wo maame wo maame ɔnye wo papa te na ɔwɔ papa ɔwɔ he mesi wo papa ɔwɔ he ne kwan me na ɔwɔ akyerɛ bo Nsamanfo no, obiara nyi tum si nkyerɛ Nyame. Ntsi ne nkwa ame hɔ wo nndzi. Awo ma etsi, who are you? Who